السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد تذكير إن شاء الله tunakumbushana kwa ajili ya kutekeleza sunna yake rasul alayhi salatu wassalam sunna ambayo katika uhai wake aliweza kudumisha ya kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi anatueleza na kutusimulia Abu Huraira katika hadithi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب أنا تتمولي أبي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى وياك Hakika Rasul sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba amali za waja hupandishwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, na mimi napenda amali yangu itakapokuwa inapandishwa hali ya kuwa mimi nimefunga. Hadithi imepokewa na Tirmidhi na amesahihisha Albani rahimahullah katika Sahih At-Targhib. Hii hadithi tunapata faida kuwa amali za waja hupandishwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Rasul alayhi salatu wassalam akawa anafunga ili itakapokuwa inapandishwa mali yake awe katika hali ya funga. Kwa hiyo tunahusiana, naam, waislamu wote washikamane na sunna hii ya Rasul alayhi salatu wassalam ya kufunga siku ya Jumatatu na vile vile kufunga siku ya Alhamisi ili watu waweze kupata thawabu na fadla ya haya ambayo kwamba Rasul alayhi salatu wassalam ametuelekeza. Insha Allah leo tarehe mbili Alhamisi, watu washikamane na funga ya sunna ya Rasul alayhi salatu wassalam, wala watu wasishikamane na funga ambayo kwamba yanaenezwa ya kuomba. Naam, janga hili la korona kuondoka, bali watu washikamane na sunna hii, kwa sababu Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa anaifanya katika umri wake na katika maisha yake. Kwa haya machache, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikia khairi na kufuata na kujiweka mbali na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haridhi nayo. subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك